kuma ci gaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin na suna wata kusa mun tsaya a inda gungun hinde take yabawa da halayen muniba take kuma tar da halayen suwaiba mun amsa aidu jibril ne ke cewa sai ku biyo ni domin zan yadda za ta kawo ta gama ayyukan ta sarki sawon ka ta dauro alwala ta zo ta gabatar da sallan magariba tana zuwa tana lazimi ne mijin da suke ɗakin nan da ta shiga na kafadar ta na ma ta kama ihu ya ce ɗora mata su ji ta cinyarta ya ce a sama ta zo ta sallar da ta jira ta ihun kuka bane ta yaron tana cewa ban ji kukan ka ba daga ina ka amso shi mijin ya ce san da su goyi bayan a tsakar gida tana ta sun da shi na ga su gwagwa duk sallah suke suna. ta sama kokarin ba ba ta abincinsa amma sannan ta amsawa a tunaninta ko zuciya don ba a ba shi abincinsa da wuri ba amma ina duka ta bada ta yi amma yaron ya ci kamawa mujib da ke gefen su ya ce farko dai baya da lafiya ne ta ce to ni ban ba da ta shiga ɗakin tana tambayar su wala aka yi ne kika kyale yaron nan yana ta kuka kina jin su da za ki ba shi abinci ba ta miƙa gwaggon shi tana cewa wallahi na ba shi ya amsa inda dai wani abu ke damunsa ta tana binciken yaron ta taɓa kunnensa ta ji bai nuna alamun ciwon kunnen ba haka ya tabbatar wa da cewa lalle yaron nan ciwon ciki yake yi hala da ji kashi bane ta ce eh gaskiya bai yi batun jiya ta ce ke shi yasa aka dai aka ba yaron nan maganin yasa sannan ya samu ya lafa ya ya bacci bayan sallar isha'i tana zaune gaban madubi tana gora kaurin 'yan kwalin to take ƙara wa kanta ne mace zai sallama ya shigo ɗakin baccin nata rungume da hilal ɗin yana bacci bisa kafaɗarsa ta duba cikin madubi ba tare da ta juyo ba ta ce wani na kuka shige ne tun ɗazu ya kwantar da yaron a ɗan gadonsa ya sa bargo ya dinga shi sannan ya ce aikin gobe na bar su na wuce yin sallar isha'i na dawo ne na iske har ya yi bacci a bayan gogo ta ce kai kai ni gogo ta da goyo Allah ji ka har da kaka ita da ke fama da kanta mutum ya kalli mu ni ba yace wannan irin kasa gari haka da wani baka kanci da kike yi an sai ki ta mu ta bargaza gaban gogo hindi ki an sassauta ne sai mun nufi kana kallon ta ta dube su take a hakan ne zan sassauta maka kana bibiya ta agwagwan cewa ta yi in tattara mata ɗanta in yi maka duk kulawa irin yadda ta dace macen ƙwarar ta yi da mijinta ke ni kuwa ta sauti ne zan yi maka ai sai dai in ga ce, ta ka cikin kauna ya saki dariya cikin in jin kalamanta ya ce hmm, hmm, hmm. daga sai gwagwan da ta ki kula da ni ki tattala mata danta? an ɗauka ta gargaɗi take miki tare da jan kunne akan kula da ƴaƴanki da gaske kwari ba a sai ba ta na take miki ban sani ba gaskiya Allah ya yi mana tukunci da gidan aljanna sai kuma Allah ya baki juriya kula da ni sakamakon haka mu kasance a aljanna kina zai ga mai mata nuna ta ta amsa da amin abokin rayuwa na gode da wannan addu'ar da kai min mu zai ta cikin shi yace in ta mu a ciki ba ki zai ki bani abinci ba mu ba ta ce riga na shirya komai bisa tebur ɗin abincin falon ka. Mu je muna zuwa." Da duk ne ta ɗakin nasa. ita kuma ta ƙara gyara fuskarta ta gama kintsawa ne ta saurin zuwa gurin mijinta a lokacin su gaggana falo suna ta kallon tauraron ɗan adam har ya zuba abincin ya tona ce ta same shi ta kujera duk da shi ta zauna tana cewa ko haƙuri har ka kota ka zuba abincin da kanka ta ɗauko kofuna ta zuba musu lemun ɗan itatuwan da ta haɗa da kanta ɗaya kotun kuma ruwa ta zuba masa ta aji a gabanta ya kai roma abincin bakinsa ya lumsa idanu saboda daɗin tsantsan sauran abinci yace kai ɗanɗanon girkin ki ya fara daɗi fiye da kowane lokaci ne sirrin ita ma idanu ta lumshe masa tare da yin walainiya da idanunta sannan ta ce babu wani sirri illa ƙarin experience da na daɗa gurin ƴan tsofaffin nan da nake tare da su kai dai ka san gwaggon mu hindi akwai zai girki sannan ga lamin daga na ce gurin iya girki tun ta karatun allonta akan koyon girki ta yi shi yasa na amfana sosai Dan zaman nan da na yi da su da kayan mijina yana yaba mini da jinjina kai Yake. kai alhamdulillah da waɗannan dattijan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya sa alkhairin da zan iske tare da ke zata da dadin wannan girki shiru yayi ya mata alaman zai sha ruwa dan ya kasa ci gaba da magana illa tonar abin sa kawai yake haka da ya ci gaba da cin abincin sa yana sha yana santi bayan ya kammala cin abincin yake akwai soyayya da nuna lamin da suna abokin mota ta na manta ban ce jini ya kwaso ba daga sai ki duba ki gani yayi mun ba ta fara da fara'ar ta tare da murmushi take wallahi ko ban gani ba na san kayan su tunda na san halin mijina idan yin alkhairi na ƙananan kuɗaɗe yake kashewa ba wanda da tsoho da ta kula masa da ɗaya ta gora masa mata Allah ya saka maka da mafi cikin alkhairi ce. yanzu kuɗi kamar nawa kike ga ya kamata a bata tunda kin ga garin gida za ta ce ce ka ba ta duk abin da ga ya dace na sama mata bani ita amma sai haƙuri ta bani wai kuma ba za ta iya rabuwa da lamin dan ba Ya ce sai ki ta addu'a Allah ya sa wanda za a kawo miki ki ji daɗin zama da ita fiye da ranar da ta ce da babu yadda Allah bai iya kawo mutum mafita ba suna yin hirar zakin su har ya gama sannan ya ce ta haɗa masa ruwan wanka lokacin da zai shiga wankan ne ta ce da in je in ba yaran nan kada su tashi ka san kuma babu wanda zai iya biyo nan tana shiga kuwa ta iska Bilal ya tashi dan dana fama lallacinsa ta miƙa wa mani da shi tana cewa yanzu ma yake ji idan ɗan uwansa yake koyawa ta amshe shi tana cewa Allah yaron nan dan madara ai da zame maka dole inda so kuke ki dace ni ba ta shige ɗakin barcin da ta zauna bakin gado har bacci ya so ma ibarta daga zonan da take ba Bilal ne sannan ta canza kayan jikinta zuwa wata lallausan rigar bacci ta shigo wayarta tana dubawa ta ga mutum yake kira tana ɗauka ta ji ya ce idan ta gama kula da yaron ina ki kula da ni sai sai cewa Sai hakuri, wallahi dan taba gwani da nake ji. Sai tsallake shi in je gurin ka. Sai da yadda ta yi, mu je je ce. Wani tsarin kuma kunya. Zan yi ta hakuri rashin da kusa da ni. Kuma ai ban ce ce wai kin je. Ka ne ba ta ce. Sai da yadda ta yi, amma kada ka sa ran fa zuwa na. Sai ce sauran sun kawai. Har ta kwanta, sai ga gogo ta shigo. Mami ba ta ce. Ah, a sai gogo ba ki ba ki ba. ita ban yi bacci ba yanzu na da saka ido yake ki tashi ka fitan gurin mijinki ki taya shi jira ki ga yaran a gurina tunda ba sa farkawa kuma sun farka suna da abincin su sun fita don ni ba na son a sanadi ma a tauye ma wani haƙƙinsa kun ganna nan ba tsohuwar kawai ba ce dole in tsora ki kan hanyar da ta dace ko ko so kike a sake ɓace miki su saboda sakacinki dole ki dage wajen kula da mijinki kuma ki dage da addu'a waɗannan su ne makaman da za ki rike sosai in ba haka ba kina zaune kin saki baki za a sake raba ki da mijinki tun da na lura shi ne san a kula da shi ne ta kuma za ki tafi ki kula da shi wa ma zai san kin in ban da shirman mani ba ta soma nuku-nuku tana cewa ni ba gobe ba zan zo na ta a cikin raba domin ni babbar ci nake ji gobe ta dariya take yaro ce take ba ta karko sallami ta sutu ba dan saran mu ne ba ta tashi ta tafi a kunne ce ta dauki dan abubuwan da zaka bukata ta yi mata sai da sake ta wuce ɗakin mijinta Wani tana kallon turare-turaren sa a wayarta abu ita iska kofar falon nasa ta shiga ta tunar da mukulli ta rufe yana zaune yana kallon turaren dan adam idanunsa na kanta tana zuwa ta zauna a gefensa ta dube ta yana murmushi ce hmm, da aka yi da fito ce da kike zan kunya zuwa gwanin da ta ce awa gwanin da ta gama sauke min laya wallahi ko gwanin da tana son ka domin matan nan Allah ya yi mata kyauci ka ci irin faɗan da ta dinga yi mu ji da ƙarƙare dariya ce <laughs> Allah sarki uwata wadda ta fita kowa Allah ya saka mata da aljannar firdausi shi yasa ni ma nake ƙaunarta kuma ai ta makaniki. ba ki da wata fargaba sai mu tafi gaban babu wani tsarkar tunda an ba mu dama sai mu dama kin san ba wasu ya ce babbar dama maganin nadama ce haka dai suka gudanar da wata irin rayuwa a wannan rana ba su gani da aka dace wani ba ta gabatar da sallar ta ɗakin ta wanda ƴaƴan nata sun fara kuka ji ya dawo daga masallaci ne ya iske ta akan dandunan nata ya shigo ya gaisa da tagwagwarin da da a lokacin mutuna da kayayyakin da ya siyo da zai ba nan da sai kuma harabar gidan ya buɗe dukkan motarsa ya kwaso kayan ya wuce ɗakin sa ya kira wayar mani da yake da ta amsa kayan na lanin da ta yake ta isa ɗakin nasa ya nuna mata kayan nan zannuwa ne guda hudu masu kyau sai kuma abubuwa da dama ya cika ledar tankam tana gama duba kayan ta ce kaya kam Allah ya ƙara buɗe an gode Allah ya saka da alkhairi da ɗauko kuɗi ɗan dubu dubu bugun Abuja guda ashirin da miƙa mata yake ya haɗa masa da waɗannan ta ƙara don wasu hidimomi sun hana yin zuwa ganin gida nan ma wata godiyar ta shiga yi masa ta kwashi kayan ta zo ta kai gogo hinde ta gani ta yi godiya tare da sa albarka ita kam lamin ga bayan godiya da shi albarka har da ƴar ta yi ya shigo ma da sace Wajen suka yi ta masa tare da dasa albarka shi ma godiya ya dinga yi wa nanin dan nanin ta. misalin sha ɗaya na safe, direban ya ɗauki lanin da tare da sha tara na arziki dan maniba ma bata barta a baya ba sai ta kara mata wasu kayayyaki maniba ta raka ta gidan inna amina suka ɗan yi sannan direba ya je ne da su gida a daren wannan ranar kan ogun ne bata mai wa maniba wani tambayi ba ita da kanta ta kai mata sai da safe ta tafi gurin mijinta ta bar mata yaran kafin kwana goma daga gwagwarin da ta ƙara har ina ne ta samu wa Muniba mai tura ta kula da ɗanbiyanta duk da zakari ne sai dai ba za ta iya ɗawainiyar kula da yara biyu ba shi yasa aka ɗauko matar ita ta yi mata ta dinga yi wa Muniba shara da ɗan goge-goge sai wankin kayan su ɗin in ba ta komai kuma tana taya baba hajjo rainon su sunan matar kenan Muniba na jin daɗin zama da baba hajjo ba ma nan take kwana ba tana zuwa ne tun bakon safe sai ta tafi da yamma kuma direba ke da ta gida masassar mai sanin ya kamata Ba ta shiga saboda ba ta ta ba abin da ya kawo ta shi kawai take yi shi yasa da ke jin daɗin zama da ita duk wani lungu da ta da su yaba da ta za su bi don kan matsalar ta da mutunta abin ya gagara sun yi yawon gidajen malaman sabbu sun bi bokayen suna hawa na kungurumin daji bisa tsauni gurin wani boka amma babu nasara saboda yi bakan ba ta yin bacci tana dagewa da tsayuwan dare kuma tana masa wa mujibu ɗin su rayu daren tare yin ibadar Allah sai mata kwantawa Hajjat ta matsalar da take fuskanta da mijinta na kaurace mata da yayi da Hajjat ta sace ji musabbatin wannan wulakancin sai ba ta yi sarin komai ba ta zayyane mata irin badakalar da boka ya aikata da ita a ruwan da suka yi gurin boka na bukka ba tare da sun san me ya faru ba har ta ta ga wani mugun tsaki ta ce komai a nan ƙone mun wai zan arzaba ɗan wannan a nan kuma mutum da ran sayan ta da kwanci da ran da na wuƙa in da ba a hasa za ta ina ganin ki kana na ko in ki har da ne yana wani har ya ma da wani ta karɓar wani ha sun ga su da sun siyoyin ta da ne gidan hawa a kare da su tamkar a ƙuna ƙasa na ko kuma bawa da mai gidansa su yadda ta Sai na haka na 我们是能问的到吗？男人的那种婚姻幸福吧，安安稳稳的吧，真的还是有，不会很怕人家误会吧？真的不会心寒，所以正常。 sun san wannan da wani san hana ba sai dai a ga al'adar su gurin kishiyar su sai ka ce suna matar ba an hana da ba da bayan da wata dabara muddin na auren shi amma ba su ƙoƙarin su same su cikin kunya da a yi wannan wani. dan ina ganin ba shi da wata cutar komai ba kina da isa da yanzu ta bayyana sun kuma ba ta uku cikin yankuri kawai ya yi aɗan lambari sannan su zama alarin tsarin taɓar yiwuwa haka ba ina kuma mallakan majina tana gani sai ɗan ana tarayya ne ake samun mallakin su ta hanyar ɗan da ba wani in ba haka ba ɗan sanar sun yi da zurna ake hana wannan gwiwa da hajjiyarta ta ba ta ta daɗa ta a wani yammaci bayan ya dawo ofis sai ta same shi ta yi masa da zuwa sannan ta ce damar zuwa na yi don mu je asibiti a yi nan gwajin da kace don nuna na gaji zama haka kamar hoto sai da ya za lokaci kafin yayi masa magana hmm, kin ga uwar bari ne yanzu ana dauka kina da duniyar da za ki iya zama haka ne tunda kina samun komai na jin daɗin rayuwa ki ga zan neme ki duk lokacin da na shirya domin ni yanzu na kai mota ta da Ɗanladi Investment Nigeria Limited domin a duba a ga matsalar da ke damunta dan san likitan motoci ne kowane irin abu ne ya samu motarka har kuma baka gane kanta ba to kana kai ne ka samu maslaha don haka ki ta sama ne kamar yadda yake in Allah ni dai yanzu za ka kai ka motar mu ni ba ko kuma ɗayan motar ka dan wallahi na gaji duniya ta ta kare ni ba duk ba ce ni mutum ce kamar kowa ina buƙatar samun natsuwa kamar yadda kake samun naka madafar maje da yake yace ai na so gani ko na ci dama ni ba zan damu ba tunda ina da wata matar sai din ma na cin so ai za ki zuwa gurin abokan wasa arki dan dole bata tuba ba ta so matar kullun munafinci tace kin girma Allah ka ba min wannan mummuna al'amari wallahi na da na san ya cikin kwando kuma wallahi kullahi ba zan sake ba wannan kaddara da ta auko kaina ba saboda wata biyan bukatar duniya amma na yi nadama ba zan sake aikata hakan ba ina roƙon ka ka yafe mini na tuba zan haƙura da matsayina da rashin tsora da bakari sun yi ta addu'a Allah ya karkato da zuciya ka gare ni kamar yadda ka ta karkata ga ba. tana magana tana hawa munafiki yaje ya dafa kan ka ya shiga lafinta nan da nan ta kai mata da zuciya ya ji tausayinta ma hakan take so ta faru wato dan boka bai da kyau kuma hakan ne don in saki biye da kowa sun zalunci kanki don ni ban so miki ba na ki ba sannan ina kamanta adalci a tsakaninku da ɗan uwarki wani lokaci ma ita ce kamar ta yi korafi akan irin fifikon da gogo ke sa ina nuna miki fiye da ita amma duk ba ki gani ba sun wani irin so ce ga ya kamata in nuna miki ba wanda nake nuna miki ke da ɗayanki a zuwa zuciya so ya wata shigar ta ce ni ban so ka so ni fiye da kowa ba ina dai son ka dinga yin adalci ne a tsakanin mu akan komai ka saka na cikin duk wasu al'amuran ka kamar ita ta yadda da ni tamkar yadda na ga kana amanna da komai nata na yi maka alƙawarin zan canza duk wasu ɗabi'un da ba ka so ya ja numfashi ya sauke sannan ya ce kala to ba ki riga kin fata rawar ki da tsalle kina ganin da gaske kike kuma kin yi alƙawarin za ki watsar da makamanki za ki rungumi gaskiya da samar da zaman lafiya da zaman amana a gidan nan ta ga kai da yi mata alƙawarin har ba za ka sake jira ni baya ba to ina tsananin son ka ina cikin ka sosai yace kuma a ta ɓangaren. ya yi mata alƙawarin kai da yanayin zamantakewarsu su tare da yin adalci a tsakaninsu da Ba bayan sallar magariba ne ya yi kiran ta a waya yace ta shirya ga sunan dawowa daga masallaci za su je asibitin da saurinta ta tashi ta shirya da da ta shirya kanta ta zo nazarin sa yayin sallama ya shiga ɗakin nata a falon ya same ta tana son yawa da dari da sanyi yarinyar sai ta ke yi ya isa ya ɗauki yarinyar tana tambayar ta ni ma ta yi miki kika sa ta kuka ta ce wani zai sanyi zan sa mata shine ba ta so sai da ƙara ta da ƴar ƙaramar riga kuma ka san tana da pneumonia ya Kinza yana ƙara sa mata ƙara tambayar ta waye doke ki mamana ta nuna sai ba ce. an fito da don kuma ta koyo na ta dora ta a bayan Suwaiba tana cewa ɗaya ko zan ki goya ta ko ni ma in rama mata dukan da kika yi mata ya tambayi walidar in rama miki ta goda kai ya kai hannu ya dan bugi bayan Suwaiba ce. na rama miki ki shiru ki an ce ba zan goya ta ba ra sai zabi ki zo mu tafi bari mu kai ta gurin mamanta ka zauna gurin kallonta har mu je mu dawo ta so ta ce a'a to kuma ta tuna da yaki ɗan zangane sai da ɗakin mu ni ba ya ajawa ni ya yaji yaran yana sumbatar shi yake suna kuwa son abin nan sosai kuwa naga sun fi son madara ta sama ba wa da ta wangale mata baki mai ita ma za ta sha sannan ta ce suna sa sosai sai dai sun fi son madarar don ta fi musu kama da nono shi ma wannan din za su saba bilal ya saba miƙo masa hannu yana zallo don ya ɗauke su. ya kira su daga keken ya ɗaga shi sama yana masa wasa sannan ya maida shi cikin keken wadi zulumi da yake ga aikin ta zauna gurin ƙannanta za mu je asibiti da su ba ta ce su ba subhanallahi masu lafiya ne ban sani ba yace lafiya ta kana mutum nan za mu je mu to ta ga dama bari ba sai jiya ba ta tana da ubanta ni ba ta ce ko kun dawo Allah ya tsare Allah ya ji sama alkhairi yayi da baya ya fice dan ta da yaran sa yanki sun yi sabo da shi sosai inda ya so ga fita muddin suka ga fitarsa sai sun yi kuka ayi wasu ya bagwajin ya taji sakamako ya fito nan da manyan baki ba ta ɗauke da cutar suka gani a jikin sakamako Hong Kong. A gaban da suka sai murna ta kuma mujib likitan shi ma tana ta murna yake yi mujib ma yi murna da ganin sakamakon amma zuciyarsa ta kasa natsuwa sai da ya sake kai ta wasu asibitoci har guda biyu bayan wannan aka sake yi mata wani gwajin duka sakamakon iri ɗaya ne ba ta ɗauke da cutar daga asibiti na ƙarshe sun fito za su tawo gida sai da bara yadda za ta yi ta cusa wa mujiba haushi a wannan fita tasu tamkar yadda take jin zafi idan suka fita dabarar ta zo mata ta biyu Grace ta ce, "Don Allah, mutum zuwa gidan kawata aina ba shi da lafiya, sun zan nan ta kira ni." Ya yi magana ba tare da ya dube ta ba, yace ce, "Dare ta yayi, za ki ce mu je gidan mutane, ki ji agogo, in nuna mata agogon da ke motarsa, ta ga tara saura minti takwas." Ta ce, "Ai dare bai yi ba, tun da goma ba ta yi ba." don Allah ka yi haƙuri mu je tun da akan hanyaye yake shiga don da kun da kin matsa a harabar gidan ta bar shi ta shiga ta tura masa mijin Aina'u don su hira duk cikin shirinta na san su da ne inda shi san ya dago wannan shirin nata ba suna san suna kula a ɗakin Aina'u suna kullawa da kitsawa ta yadda soyi ba wata zargon zuciyar mijin nata a wannan haram ta hanyar kissa da kici ba wai sai ta hanyar boka ba ko malamai Aina'u ta kara da cewa ki wallahi kowa ta karya ce yanzu an tana yayin zuwa gurin tisoci idan ba ka wani tasiri ki mai gaba ɗaya ne ki ta sojiyar in za ki sake ya ta dubu ita da ki kanana shi daga sisina iri iri sai ki ta samun kansa amma yanzu ne za ki tsaya gurin titocin zaure an ga ki ne gaba ɗaya haihuwa da ɗaɗan hanji suka yi shewa suka tafa ce mata ce ke ka gidan barke ni kina hana ko wani ya shigowa gidanki Ya gidan ma da kika samu kin wajen ruwan da ita ta gudu ta bar ladanta ta har yanzu suna can makarantar kwana ta tsana na baki ta ce ah, su suna san dan ba zan iya jidali ba sai hutu suke zuwa shi ma wutar san kawai nake taɓa su wurin kakansu a cewar wutan ya bi daɗin zama munafukai ai ba za su iya zama gidan nan ba don aiki kaɗai ya ishe su su tafi can su ƙarata su bar ni daga ni ko mijina da ƴaƴana sai ba ta yi shewa ta ce haka nake son fita kina burge kuma dole ya yarda kai ƙawata ki ma a hankali ta ya tsana baki saboda dabi'a ta koyin hakan tace hmm, ba dole shi ma dina sai da kafa ba sai an ga miki ni ta wasa ce duk abin da nake a gidan nan shi ake yi suka sake yin shiwa suka tafa ina uta ta gaba da cewa shi ma san sauran idan ya ji umarni na fuska kaɗai zan haɗi sai ki ga kuma rawar jiki ina lallashi na har namiji Don in aka akalarsa ba wata tsiya bace ina da wanda ya tsaya ni to ya bata ce shi yasa ai nace biyo dan na san ba za ta rasa shawaran da za ta bani ba sannan ina son sinadaran da ake liki da kwakwalwa a radio a ba ni ma in dirki tana wani jin a ran da su zama hirarrakin su da ƙarshe a na uta tashi ta yi da zuciyar wata jaka ta ɗauko wata ƴar ƙaramar kwalba tamkar ta mai ta nuna masu wai ba tana mata karin bayani kin ga wannan maganin daga China muka ba da saƙo aka tawo mana da shi naira na dukan naira har dubu hamsin in ni. kuma kuma ya Watch an zaki na kuta yi amfani da shi tace duk wanda kika za sauyi su rana a waya domin ina da su da yawa kowane kala ke so don ni da na fara amfani da su mota ba aka bani kin gama kullum ta ce ko Allah ka ɗaya ka abin da za a baki da mutunci ne kuɗi ne an yanzu ba na sanyi da waɗannan abubuwan dan suna yi min abin da nake so sannan ga boka duna ya tsaya min Zan in kai shi ce. ka kun in ki zan zo mu je kuɗi da ban da shi amma yanzu idan ya zo hannuna na san zan tare ta ɗibar mata maganin cikin wata ƴar kwalba mijin ya yi sallama ya shigo yana cewa ya so ki fito ku tafi Da yana yi gagarin da sanyi ta miƙe tana gyara hijabin ta faɗan mayar sai mata ta ce don Allah baban ma da ka tsaya ka tsaya mana aska faɗan dubiya ce ce sun fatan dare yi za ki sa muna tsaye tsaye ki bari gobe na ci ta ƙara nan samariya ta yi haƙuri ina ce a kan hanya ne bai ce komai ba sai gani tani ya tsaya a daidai gurin ta shiga wasu ta kai ta kasa murya a zuwa wata kafin walida dan Allah ga ka sun kaji wallahi yunwa ke ji ban ci komai ba saboda zulmin asibitin da za mu je wasu wani irin faɗa yake da ki tamkar wata mai ciki kika aski. an tsaya aske kika kaza an kuma yaron cikin sai haka sai dan murmushi shi da ta hakuri a cikin mana duk da kai kawai yayin lokacin da yake fashin din motarsa da take da ka kajin na da da kwana da za kai shi gida ne na dije ta yake ga shi cikin ruwa can kuma za a tsaya a cikin ne ta san kana ta yake yi shi ya sa take oh, na gode da wanda aka ciya ma ba ta isa gida ba to goma da kusa rabi biyun ya ce ta wuce masa da su dakin ka kasunan zuwa ta sami ba a ɗakin barcinta tana da bisa abin sallaya da ya suna muslim a hannunta tana karantawa da aga ledojin da ya shigo da su suna cewa sun ga mutum yanzu ko wala asibiti uku muka je na farko sun ce ba ta da ciwon amma ban sami nutsuwa ba sai da muka kai zuwa wata asibitocin sun ga su ɗan ta ta duba sannan ta maida musu tana cewa an gode Allah sakamakon ya kasance haka Allah ya ƙara tsarewa yace amin ya nuna mata ladar da ya ajiye yace ga askarin nan daga sassar kaza daga zuwa asibitin iyo da cikin kayan fadai har da ta fara a ciki ta dauna da tana dubawa tace an gode Allah ya amfana yace akwai wani abu ne zan je in kwanta bacci nake ji Na su kusa da Isra'ila ne ba tace babu komai Allah ya tashe mu lafiya har ya zai fita sai tace har nan za ta kwana mun ka kofa ko yanzu Zuwa ya ce, hmm, wallahi na manta da ita." Ki mata kawai ta kwana nan tun da ta yi bacci. Da jira abin da za ta ce ba, ya juya ya tafi, yana tsara yi mata sai da safe. Kike kuma ruwan mata, dan da nan ya sai da zuciyar mu ne ba. ce wannan wani irin murna mu yake yi. Shin murnar tsallake siratin da su ya bata yi ko Maryam zai kasance tare da matarsa ba ta bar wa innan tunanuka take yi domin ba ta san sai in galaba a zuciyarta ta haugaranta ta rungumi ta ce kwanciyarta ita ko su ba tana san tana murna wato yau zuba zai fada tarkonta ta shirya tsaf cikin kayan ta masu taushi ta isa ɗakin Munibu ta gane su har ya idar da sallah ta ɗauka plate ɗin ta kawo gabansa ta duje ce ba zan iya cin komai ba mana askin din motsawa ta yi ta ɗebo na hannunta ta kai bakinta sai murmushi ya ce sai da na gaza kike ki saba bani ni kuma wancan sa na huta sheki ta na fuska ta ce ni ne sa komai nayi maka sai ka gode mini san bana burge ka da muni ba ce ai ba za ka kisa ba yace kin ga matsala ta da ke ko sai dai bakin ki ya zama cikin kin kin kawo zancen wata kuma ga irin wannan babu sai haka sai ta bashi har suka sani sauran ta je ta saka cikin ta din sa mujibba ya makara wajen zuwa office ko mai sauraro na dai ji ne ya fada tarkon sai ba dan an nada kuma ya girma shin zai tasiri kamar yadda yayi a karo na baya a dai cikin littafin nan mai suna wata kusan ne ma yan da jibril ne ke cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.